mintzatu ginen eh, haetzeko hauzapezarekin, eta harek errantzaukun behar da balio zuela entxeatzea olako talde baten eh, sorzera. Proiektu ekerle badira edo eh, zen hemen elkartek errezebitzen ditu, piskat nuna itik ere, eta gertatzen da eskualde hortan ez ginuela diru trezenarik nahi behar zu, eh? Boan, badabistan da herrikoa, baina hori da zozitaten Aldiz, hola, beren izenian eh, enpresa sortzera duatzinen zata, eta berezik emazten laguntzeko, ez ginoen eskolde hortan, eh? Badira, taldeak bai garazin, amiku amikuzen, eta fe, beste zumeilikutan, senperen, eta hola, baina hor, haize etzen. Eta orduan nahi dugu bat egin, eta lehenik ikusteko taldea sortzen den. Eta jendea interesatia bali ma da diruaren eh, prestatzeko, ez dugu duda izpirik, uh, aterako dela lastera, jakin emaitute hori, eh, enpresa sartzera doat, emazte, jakin emaitute hori sortu dela, eta orduan eh, menturatuko dira ikustera jitera eta laguntzaren eh, galde itera.